kweli sisi tumeungana nao hao yani leo kwamba wanasema sisi tuwe pamoja tuondoe tofauti zetu tunaondoa tofauti na wanaowakufurisha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani siondoi tofauti na mtu anayemtukania mama yangu aliyenizaa kwa mtafumba jicho na hilo haliwezekani kwa mtoto mwenye adabu na heshima na taadhim kwa mama yake vipi alimtusi Aisha umul mu'minin mama wa waislamu mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam as-siddiqa bintu siddiq ambaye Allah tabaraka wa taala ameteremsha kwenye Qur'ani aya hazipungui kumi na saba anamtaharisha bado watu wanaendelea kumtuhumu Aisha kwamba huyu ni mke wa mtume mzinifu amezini na Safwan bin Mu'attal amezina Talha bin Ubaidillah kwenye vitabu vya mashia wafumbaje jicho wakaaje na mtu huyo kwamba tuondoe tofauti zetu waondoaje tofauti zetu na huyo Allah kwenye Qur'an imeziga aya sema ya'idhukum Allah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin Allah anakunasihi msirejee tena kumtupia Aisha tuhuma mithili ya hizi ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa maana anaendelea kumtupia Aisha tuhuma za machafu, huyo ni kafir kwa mujibu wa aya. Na vitabu vya Mashia vinazungumza wazi kwamba Aisha amezini na Talha na kwamba eti walikuwa wanapendana kabla wakawa wanaficha ficha alipokufa mtume tab akajiozesha mwenyewe Aisha kuolewa na huyo Talha bin Ubaydillah na kwamba Aisha ametoka bila ya mahram kuelekea Basra Aisha ametoka na Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair mtoto wa Asma binti Abubakar Siddiq هو عبد الله بن الزبير عائشة ما يحكم دوب لمحرم لكن هنا الزوء قم بنتوك بلا محرم تجيوزيش من يوم كذا وكذا وكذا الكل متواكي يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين شيعة ولن فضلش علي يو يبتوم والله عليه السلام kwamba nani Ibrahim mbele ya Ali nani Musa mbele ya Ali nani Isa mbele ya Ali bali wako wanamfadhilisha juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ibn al-Mutahhar al-Hilli shekha wao anasema ajma'at al-imamiyya wamekubaliana imamiyya yao 12 walitwa imamiyya walitwa ja'fariyya walitwa al-12 laqabu lao wamekubaliana al-imamia ala anna ali ba'da nabiyina afdal min al-anbiya kwamba ali baada ya nabii wetu yani Muhammad sallam ikiwa ni kweli nabii wao afdal min al-anbiya ni kwamba yeye ali ni bora zaidi ya mitume wote ukimtoa mtume Muhammad غير أولي العزم ukiwatoa أولي العزم وفي تفضيله عليهم خلاف na katika kumfadhilisha Ali juu ya ulul azmi wale mitume watano ni kumfadhilisha Ali juu ya ulil azmi kuna khilafu hivyo Waislamu kuna Muislamu anasema ukiulizwa Ali na sio mitume nabii Ali na nabii sio mtume mtume ni daraja jingine mimi naelewa kwamba mtume ni daraja kubwa zaidi ya nabii waislamu hawapepesi wakiulizwa Ali na nabii fulani nani bora Muislamu aseme kuna khilafu anasema nabii ni bora kuliko Ali na itikadi yetu ndiyo hiyo itikadi ya Uislamu kwamba nabiyun wahid khairun min al-awliya nabii mmoja ni bora kuliko mawali wote sasa huyu ibn al-mutahhar anasema kumfadhilisha ali juu ya wale mitume ulul azmi kuna khilafu alafu ajionyesha kwamba yeye ni mcha Mungu anasema wa ana minal mutawaqqifina fi dhalik mimi ibn al-mutahhar nikiulizwa swali hilo mimi ni katika wanaotawakaf sina kauli anajiona yaani kwamba ni mcha Mungu wewe unasema ni Allahu a'lam hili pia tatizo yani wewe unatawakaf hili pia ni tatizo bora useme kutawakaf ni baya zaidi ya kusema kwa hiyo ukisema bala ukitawakaf bala akaendelea kusema wa kadhalika a'immatu min ali hivyo hivyo na wale maimamu 11 ukimtoa yeye wa 12 wamefadhilishwa kuliko ulul azmi min rusul hii ni sali ya kishia mtaja ibn al mutaha al-hilli hawa ni waislamu waislamu ni waislamu hawa ni waislamu wenye kuitakidi itikadi hii sasa hawa mashekhe zetu hawawafahamu hawa mashia kwa nini hawaiambii jamii ya Kiislamu kwamba hawa wana itikadi zinazowatoa katika Uislamu atakaitakidi Kiislamu kwamba hii Qur'an tuliyokuwa nayo kuna herufi moja tu imeongezwa kafir Shia wanaitakidi kwamba kuna Qur'ani mbili mfano wa hii imepotezwa. Shia wanaitakidi kwamba Uthman bin Affan amefuta baadhi ya aya katika suratu Alam nashrah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak na kuna aya inasema wa aliyun sihru na Ali ni mkweo akaiondosha Uthman kwa hasad kwa hasad asishirikiane na Ali kwenye ukwe kwa Mtume Muhammad sallallahu Ifuta Uthman wa Ali sihru na Ali kweo Suali Ali si alikuja kupata ile nafasi ameshauawa Umar ameshauawa Uthman si alichaguliwa Ali bin Abi Talib sasa kama hii aya ilikuwepo ziliondolewa na Uthman kwa dhulma na yeye ndiye anayewasalisha waislamu tarawih msikitini na lazima aisome suratu alam nashrah sangesoma wapi kafanya hivyo ali atakayetakidi kwamba kuna aya imeondoshwa kwenye Qur'an kafir kwa nini amemkadhibisha Allah Allah anasema yeye ndiye ameshusha kitabu na yeye ndiye anayekihifadhi kimehifadhiwa kutokamana na mikono ya kidhalimu ni ahadi ya Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz sisi ndio ambao tumeteremsha dhikri na sisi ndio ambao tutaihifadhi alafu angalia lugha iliyotumika kwenye hii aya katumia Allah inna katumia Allah nahnu katumia Allah nazzalna alafu katumia inna alafu akatumia lamu taukid la hafidhuna anasema alilm anapotaka kukizungumzia kitu kikubwa Allah kuzungumza kwa lafudhi hizi inna hakika sisi nahnu sisi nazalna tumeshusha sisi adhikra dhikri ya Qur'an wa inna na hakika sisi lahu kwa hiyo Qur'an lahafidhuna wallahi sisi ni wenye kuhifadhi hii sio kama Taurati na Injili imetiwa mikono fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun sio hii hii sio kama Taurati ya Musa na Injili ya Isa fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun bali walikuwa wakifanya hayo kuchukua pesa yaakhudhuna arada hadha aladna wayakuluna sayughfaru lana anakuja mtu na atataka mimi uniandike kwenye Taurati nipate heshima mbele za watu kwa hiyo uniandike unitafutie andiko fulani bin fulani bin fulani ni katika kizazi cha nabii Harun endelee kusoma mpaka kiama yote anakifahamisha Alafu Allah anasema yakhudhuna arada hadha al-ajr, wanachukua thamani chache za kilimwengu kwa kazi hiyo wanayoifanya, kuandikia watu maandiko wakayatumbukiza kwenye Taurati ili wale watu wajifaharishe. Alafu anasema sahihu farudana utasamehe Qur'an haiko hivyo. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد haidiliwi na batili si mbele yake wala si nyuma yake imehifadhiwa nikishushwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakimin hakimin hamid ukitakidi kama Qur'ani imetiwa mikono imechafuliwa kuna aya zimekutosha wanasema kwamba eti suratul ahzab ilizoshushwa ilikuwa ni sawa na suratul an'am urefu wake alafu ali na Uthman akazifuta zile aya zote zilizotaja eh, ulil qurba kina Ali na watoto wake zinazowasifia Uthman akazifuta zile aya zote ikabaki suratul ahzab katika udogo huo unaouona lakini ilikuwa urefu wake kama vile al-an'am tuangalia an'am la kasima moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi na moja kumi na mbili basi kumi na mbili kurejee kwenye ahzab ahzabia moja mbili tatu nne tano mpaka sitano ngapi kaziondoa Uthman saba nzima Uthman kaziondoa saba nzima nini husda yake atakayeitakidi juu ya Qur'ani kitabu hii kafir wa in salla hata kama atasali wa swama hata kama atafunga wa hajja hata kama atahiji wa zaama annahu muslim na akadai kwamba yeye ni muslim kafir hawa ndio Shia na Ashariya kwa hiyo wana haki waislamu wajuu wao kuielimisha jamii mtoto mpaka vya shule tumeviona vinapiga hivi ni husainiati ya jinsi basi na mama wengine wanaona aibu wanajificha wanajificha kule nini kafuata kula basi hana ushia hana chochote na watu ambao wamambuniwa wakona kwamba ni dhehebu sio dhehebu ni dini kama vile Uyahudi pia ni dini yenye kujitegemea sio madhehebu ahlus sunnah wal jamaa ni mkusanyiko wa madhehebu madhehebu ya Shafi'i ni katika ahlus sunnah madhehebu ya Malik ni katika ahlus sunnah madhehebu ya Hanafi ni katika ahlus sunnah Hanabila katika ahlus sunnah na madhehebu za ahlus sunnah hasikuwa hizi nne tu hizi ndizo zilizobakia zilizopata wa kuzinusuru na wafuasi kulikuwa na madhhabu ya Hammad bin Zaid Hammad bin Salam الإمام الأوزاعي عبد الله بن المبارك المروزي ليث بن سعد ومصري na wengine zimeporomoka zimekosa wakuzuzu hizi zimebaki almadahib alfiqhia alarbaa wakaandika wafuasi madhhabi vitabu kina alimamu albayhaqi wakaandika juu ya madhhabi ya kishafi kwa kiasi kikubwa bayhaqi na bayhaqi hakumuona alimamu shafi'i rahimahullah mpaka wakasema alilmu shafi'i atakiwa amshukuru bayhaqi kuliko bayhaqi kumshukuru ash-shafi'i kwa nini kwa kazi aliyoifanya ya uandishi hawa ni madhhab hawakutofautiana katika itikadi hawakutofautiana kwamba khalifa baada ya mtume na Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala hawakutofautiana kwamba Aisha ni mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani na akhera tofautiana kwenye madhari kwenye mambo ya kifiki kwenye furuu na baadhi walikuwa ni walimu kwa baadhi nyingine Shafi'i mwanafunzi wa Imam Malik ibn Anas kwenye madhhabi Shafi na madhhab Malik ni shekhi wake ana madhhab Shafi'i hakumwona alimamu Abu Hanifa mwaka aliyokufa Abu Hanifa 150 ndio mwaka aliozaliwa alimamu Shafi'i hakumwona Abu Hanifa lakini kasoma kwa wanafunzi wa Abu Hanifa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na al-Qadhi Abu Yusuf Yaqub soma Ahmad bin Hanbal kwenye fiqh mwanafunzi wa Shafi'i Shafi kwenye hadith mwanafunzi wa Ahmad bin Hanbal wao kwa wao na yeye Ushia sio dhehebu kama hizi. Ushia ni dini, ina taratibu zake, ina mambo yake. Wana hija zao kwenye mashhad tosha kama mashia si wema, wanamzaki na kumtukuza na kumwombea rahma Abu Lu'lu'a al-Majusi aliyemuua Umar ibn al-Khattab na kaburi lake liko Kashan Iran kaburi la Abu Lu'lu'a al-Majusi aliyemua Umar ibn Khattab limetengenezwa kwa mamaru na kunakuwa na ziara kwa kulizuru kaburi hili ishara ya nini ah wanampigia makofi aliyemua nani Umar ibn Khattab Yusuf al-Bahrani ni katika mashehe wa kishia wakubwa Yusuf al-Bahrani ana kitabu الشهاب الثاقب آه، في معنى الناصب على سمع يبي أيها المدعي حب الوصي إيه مشي ونيداي قام بأنا مقنا وصي وصيني علي بن أبي طالب ومتوصي وكنتكيد قام أنا وصي وانتوبة يو يو وصي ewe mwenye kudai ya kwamba unampenda wasii wala mtasmaa bisabi abi bakrin wala umara na ukawa huko tayari kumtusi abu bakri wala umar kadhabta wallahi fi da'wa mahabbati umeongopa kwenye madai kwamba eti unampenda wasii tabbat yada iangamie mikono yako satasla fi ghadin saqara na kesho kwenye umuri kiyama utakwenda kuingia kwenye moto wa sakar kaifa tahwa amira almu'minin utampendaje amiri almu'minin ali waqad araka fi sabbi man adahu muftakira ilhali na kuona katika kumtusi au kuwatusi waliomfanyia uadui ali wakampokonya nafasi yake katika kuwatusi hao na kuona wewe muftakira yaani unajibanabana huwezi wewe iangamie mikumu nani Yusuf al-Bahrani ametaja beti hizi kwenye Ashab al-Thaqi pia nimeziona kwenye kitabu cha Ni'matullah al-Jazairi al-Anwar an-Nu'mani ha hawa ni wenzetu wenzetu hawa kwa nini hawa mashehe wetu hawasemi juu ya hawa wao wameng'ang'ana na wahabi na wahabi mawahabi na wahabi wahabi nini uhadi ndevu kaeka mtume Muhammad sallallahu sallam wasallam wahadi ni kanzu kakata mtume Muhammad sallallahu sallam wasallam hamjasoma na hadithi simkae waambie jamii ya hawa sisi kuna kufuru gani tumefanya kufuru gani tumefanya sisi ni kuzipenda hadithi tukafundishana kwenye misikiti yetu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhifadhishana kwenye misikiti yetu Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuambia watu kwamba wapende masahaba na kuisoma itikadi yetu juu ya masahaba haijawahi kutokea bora ya umma bora ya watu katika umma huu baada ya mtume wa nabii huu isipokuwa masahaba wa mtume Muhammad bora ya watu la kana wala yakun haijawahi kuwa na haiwi kisha baada yao ni matabi'in khiyaru tabi'in kisha baada yao ni atba'u tabi'in hawa sisi tunawaenzi na tunawaheshimu kwa nini kwa kauli ya mtume Muhammad khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sasa nani mwingine asimame awatetee wale maswahaba wafufuke kwenye makaburi yao ni upi wajibu wetu sisi kwa watu ambao kwa ajili yetu baada ya Allah wamekhiari kuwaacha wajane wake zao mayatima na watoto zao sisi tunalipi kwao hatuwezi jihadi sawa hatusemi basi hatusemi hatupazi sauti zetu hatuwatetei ukiona kuna misikiti inaitwa Masjidu Aisha ujue wanawafanya hayo kwa namna nyingine ya kipekee wanamuenza Aisha kuambia watu kama nyinyi kwenu hapendezi kwetu tumempa jina la msikiti Aisha ukiona kuna msikiti umeandikwa Umar ibn Khattab ni kwa maana kama hizo hasa wale wasiopendeza zaidi kwa mashairi Abu Huraira Umar ibn Khattab Uthman bin Affan na wengine sisi ni wajukuu wa masahaba wali kuwatetea masahaba wa Mtume Muhammad Aisha alijiliwa akaambiwa ametaja hii athar al-Imam Ibn Asakir alijiliwa na baadhi ya matabiina akamwambia akamwambia ewe mama araita ila alladhina yasubbuna Abu Bakr wa Umar umeshawaona wale watu wanaotukana Abu Bakr na Umar akamwambia kipi kinachokuhuzunisheni ikakupeni husna hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshazikata amali zao kwa maana hawasali tena hawa hawafungi tena wa ahabba an la yaqta'a alaihim al-ajr lakini amependa Allah asiwakatie ujira wawatukane kwa Umar wanawaongezea kwenye hasanati zao lakini sisi tutasimama kidete juu ya msimamo tasimama kidete juu ya Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala tunapaza sauti zetu tutasema ili hata ikifika siku ya kiyama kwamba ya Rabb hakuna kubwa ambalo tumeliweza ila hili hapa na kupaza sauti zetu tukisema ya rabbal alamin hiyo ni udhuru sisi وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الله نتبيه في القرآن الأعراف waliposema kikosi cha watu katika bani Israili waambia wale ahlul ilmi waliokuwa wakiwakataza wale watu waliokwenda kuvua samaki siku ya Jumamosi ambayo ni haramu kwao haramu kujua siku ya Jumamosi na ndio siku ambayo Allah ametia mtihani kwamba ndio siku samaki wanakuwa ni wengi kiasi kwamba wananyanyua vichwa vyao kwa wingi wao mpaka wananyanyua vichwa alafu ndio siku haramu kuvua bali Israeli wakawa wanafanya hila hila hila ya haramu kuhalalisha haramu wakawa wanachimba mitaro wakati kwa mashimo samaki kwa wanatumbukia alafu hawa hawachukui wanasema haramu kuvua makosa haramu jumapili wanakuja wanachukua kwenye mashimo na makosa ahlul ilmu wakwambia mmewavua jumamosi wakasema hapana tumewavua leo jumapili wakamwambia hapana mmewavua ile siku ambayo mmewachimbia mashimo hawa wanajaribu kuwanasihi na kuwa wengine wakawaambia ahlulilmu mbona wakatatabu lima taidhuna qauman illahu muhlikuhum kwa nini mnawapa mawaidha na kujitaabisha kwa watu ambao Allah atawaangamiza tu hawa au muadhibuhum adhaban shadida au atawaadhibu adhabu kali tabu ya nini wakasema ma'adhiratan ila rabbihim tunafanya haya tupate udhuru mbele ya Allah walaallahum yattaqun na huenda hawa wakaacha haya wakamcha Mola wao subhanahu wa sisi tusema haya kwa mantiki kama wallahu min wara'i al-qasr lakini jukumu la hii jamii ya Kiislamu ni jukumu letu hawa wanaochotwa wakabebwa wakachukuliwa Shia wana hila nyingi sana na wamelenga dini yao kwenye vipato na wanawapata watu kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu ya uduni wao wa hali mashia wanatoa utoaji wasiogopa ufakiri wallahi alazim kila mahali utakwenda utakuta kwamba kuna mkono fulani wameutoa na wanaendelea kutoa tumeakuta haya Pemba na visima vingi wamevichimba katika mji fulani tumeakuta haya mikoani kwa kiasi kikubwa sisi tumeizunguka Tanzania yote isipokuwa mkoa mmoja tu haya tumeyakuta wanajenga nasa bure vitabu madaftari wanatoa bure uji bure mwezi wa ramadhani ukifika wazazi wenye watoto wale sukari ngano mafuta bahasha yenye elfu hamsini huyu tumefika sehemu wanachinja mbuzi 40 kila alhamis watu wanapanga msururu unakwenda wewe unasema hawa watu hawafai una mikono mitupu hata hawakuelewi hawafai hawa mtu anakuuliza hawafai hawa Ni eh, hawafai hawafai hawa eh, wanafaa wako wapi yani sio kwamba hajaelewa kwamba hawa wasiofaa wanatupa nyinyi mnaofaa mna kitu wallahi alazim kimbiji ilikuwa na markazi yao wametangaza atakayeleta mtoto kusoma ushia hapo unakuwa 1050 wewe ni juhudi yako na jitihada zako utawakusanya wangapi mtaani unaoleta pale 1050 kila mtoto kila kitu jamii ya watu wasiokuwa na kipato mtu anamtoa mwanawe amemchukua mtoto dada yake kamchukua kwa shangazi yake kwenda kwa sokoni kwenda kwa sokoni kwenda kwa sokoni kuna pesa wallahi alazim kijijini kwetu Kigombe karibu na wanakuja na lori fuso la vyakula wanampa kila mtoto anaosoma Shia hawabagui kwamba mtoto huyu ana wenzake wangapi kutoka nyumbani kwao yani mfano na mtoto wako watano sita hawabagui kwamba wewe ameshapata yule pale wewe hapana hapana anapewa huyu anapewa mbili anapewa tatu anapewa nne anapewa tano wanaingia watoto nyumbani kwao wana rungu la vyakula mzazi mwezi na nusu miezi miwili hana wasiwasi kinachotokea nini ambaye mtoto wake ni mmoja anakwenda kusoma anatafuta watoto wengine ziada na wakifika wakati wakupewa wanapewa bila wengi wa watoto walioathirika ni watoto waliotoka kwenye madarasa za kupiga madufu hawa ndio wahanga hawaathirika wakubwa kwenye kileto chao na mpaka leo waathirika wakubwa wa mashia ni hawa watu wa kisufi, nadra kuwapata ahlu sunna wal jamaa walini hawakuwa na misingi thabiti hawakusoma itikadi yao itikadi ahlu sunna wal jamaa nini Qur'an nini masahaba nini watu wa mtume Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani na wazee wangu tuna jukumu wallahi alazim kwa hawa watu hapa. Masahaba wameshaondoka, tabiina hawako. Hali ya umma imeachiwa nyinyi. Hali ya umma imeachiwa nyinyi, kuna kuulizwa juu ya huu umma, juu ya huu umma. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Sisi tulifanya kampeni ya mtu kwa mtu alengeushia kwa mfuata. Vipi? vipi ah eh, nini unatatizo wale ujui mimi naona kama ni dhehebu tu dhehebu eh. unamfahamisha kwa muongo sababu hajui anajua kuna jambo anatafuta tu basi mwingine anakuwa na haya anakuwa na hilo na nini Shia na kafiri Ushia makafiri ushia makafiri Baada ya ilmu wanasema hakuna udhu mtu anayejua kumshia ya wanasema hakuna udhu Qur'ani iko hakuna udhu tena hadithi za mtume siku hakuna udhu tena Aisha ameshatakaswa miaka 1440 na ngapi nyuma bado mtukana kuna udhu wewe Qur'ani ipo unapewaje udhu huyo ushia unapewaje udhu mashehe sema wapewaje udhu Usikia, umeshasikia, wapewaje udhuru wewe? Udhuru ni kwa mtu anaishi mashambani, mjini ana alim, hana juzuu, hana Qur'an, ana hali chochote kinachoendelea. Wewe wasikii kila siku. Ugomvi mwingine anasema ugomvi tu, wanapenda ugomvi tu. Haya tuliyosema tusutwe. Aje mtu atusute, a ah, mezidi. Zidi kuwasindikia jamaa watu. tunaongoza nao gani kuletee nitakupelekeshia kurasa hapa kitabu hiki hapa kimechapishwa Irani kimechapishwa hiki hapa Shia wakitaka umoja na harusuna Sunna wavikane vitabu vyao vyote kama sisi hatuna kitabu kinaitwa usulu Kafi Furu'ul Kafi Al-Istibsar si man la yahdhuruhu al-faqih hatuna kitabu kinachoitwa Al-Istibsar kuna kitabu kinachoitwa Shihabu Thaqi kuna kitabu kinachoitwa Al-Anwar al numaniyya kuna kitabu wa vikane wa vikatae hatuna biharu al-anwar ya al-mujlis iliyosheheni matusi ya wazi hatuna kitabu anwar anwar nu'mania waislam ameandika kwenye anwar nu'mania ni'matullah al-jazairi matusi juu ya umar ameandika hivi Umar ibn Khattab kana musaban bida'in fi duburihi la yahda'u illa lima'i rijal Umar alikuwa amesibiwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma hayo maradhi ya Umar kwenye utupu wake wa nyuma hayatulii mpaka yapate maji ya wanaume kuna kusukubwa zaidi hili ndio Umar Umar ni nani Umar Umar ni Umar Amirul Mu'minin ukatukanwa na ni'matullah aljazairi matusi haya ya wazi aje mtu aseme waongo mwawazulia maisha yako babako akiambiwa hiyo haya wamesema babako babako nani mbele yako nani babu yako mbele yako Umar ni Umar Umar ni Umar Umar ni Umar ibn Khattab sisi Umar kwetu ni nembo ya dini kutukana mambo haya wa sheha wako wa shahia ungesemaje juu ya sheha wa shahia ungesemaje juu ya sheha wa shahia ungesemaje huyu ni Umar amirul mu'minin watatu kuingia peponi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abu Bakr Umar ambaye mtume Muhammad SAW ameliona kasri lake pekee na akamwona mwanamke anaoana na wanao kwa maji akataka kuingia alikague akakumbuka wivu wa Umar ibn Khattab akamsimulia nimeliona kasri lako ya Umar nikataka kuingia kwenye kasri lako nikakumbuka wivu wako ya Umar akawa analia Umar mimi nitakuwa na wivu juu yako ya Rasulullah analia Umar Umar ambaye hawezi kuhimili shetani kupita kwenye njia aliyopita Umar ma laqiyaka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika hawezi kukutana na wewe shetani ukiwa unapita kwenye njia illa shaytani atabadilisha njia isiyo kwa njia huyu hana kima mbele ya na mpati Shia anamwita mtoto wake Umar na wale walioingia kwenye Ushia ambao walizaliwa wakiwa wameitwa kwa majina ya Umar wanajibadilisha kama mimi naitwa Ammar mimi si Umar mimi ni Ammar kwa nini siwezi kujiita kwa jina la kafiri ameandika haya Umari ni mama yangu. Kwa Salaam ile tafsiri yake ya Kiswahili imechapishwa Iran kuu tuko nayo asili ya Mayunga amebainisha sababu ya kujibadilisha jina alilopewa na babake Urambo Tabora mimi sasa hivi naitwa Ali mama yule sio Umar sisi tunabadilisha watu Agostino tunamwita Umar huyu asema mimi sio Umar mimi ni Ali haifai kujita Umar haifai kujita majina ya kafiri kitabu sio cha Kiarabu cha Kiswahili sasa nini? Nani anayesimamia wajibu huu wa fardhu ain, fardhu kifaya? Ahlus sunna wal jamaa wanaonekana ni wagomvi kwa kila koti, kwamba hawa kila mtu amte hakuna aliyesalimika na midomo yao. Eh, sasa tusizungumzie sufia wameharibu, tusiwazungumzie shia na asharia wenye itikadi hizi, tusiwazungumzie makadiani kuitahadharisha jamii ya waislamu hii ni faradhi kwa sisi muda wa kuwa hasingiziwi mtu yanayosema ni yao yako kwenye vitabu vyao wala alikuwa waje wakale kwa kitabu chetu waje wakale hiki kitabu si chetu sisi shida na pia wakifanya hivyo wana msingi wao unaitwa takia hatuwaamini kwa asilimia taqiya wanasema kile wasichokiita kile unakwenda kinyume na kile wanachokiita kile katika mioyo yao huu ni msingi wao na wamewanasibishia uongo maimamu kila Jafar Sadiq kwamba eti wamesema takia ndiyo dini yangu na ndiyo dini ya wazee wangu hana imani asiyokuwa na takia takia maana yake kaja kwako nikakudanganya nikaendana na wewe lakini mimi na jambo langu hiyo ni taqiya taqiya wanafanywa makafiri aya za Qur'ani zathibitisha taqiya wanafanywa makafiri Shia wanafanyia ahlu sunna kwa inaitwaje hiyo inaitwa unafiki wallahu musta'an naomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula aizindue jamii ya Islam jamii ya ahlu sunna wal jamaa wawaone maadui wale ambao ni maadui wao wale ambao ni maadui wa mtume wao Muhammad maadui wa wake zake mtume Muhammad maadui wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah